Trobrik vun der Zebeier Bahai, um Mikro de Jean-Marie Nau. Willkom bei eiser 372. Bahai-Emissioun um Radio ARA. Hai an diesem, an dieser Emission e paar weiter Zitate aus der Bahai-Schriften. Fänke ma un ma degem Zitat iwa te Frieden. La paix est lumière alors que la guerre est obscurité. La paix est vie, la guerre est mort. La paix est direction, la guerre est terreur. La paix est une création de Dieu, la guerre une institution satanique. La paix est la clarté du monde de l'humanité. La guerre est la destructrice des créations humaines. Je vous charge tous de concentrer chacun pour sa part toutes vos pensées et votre cœur sur l'amour et l'unité. À une pensée de guerre, opposez une plus forte pensée de paix. Une pensée de haine doit être détruite par une puissante pensée d'amour. Les pensées de guerre détruisent toute harmonie, tout bien-être, tout repos et toute satisfaction. Les pensées d'amour créent la fraternité, la paix l'amitié et le bonheur. Heilo und Zitat aus der Beischriften iwwer Paradies war das Paradies. Et ket ke meie Wonerbert Paradies fir eng Seel, wei vir un him, der Manifestation vu Gott zu stoen, a engem Dach, seng Verser ze heieren, an nu sie ze glewen, a seng Präsenz zu kommen, die neicht ernstnecht ass, wie Präsenz vom Herrgott. Um mir vom himmlsche Kinigreich, vu segem gute Pläéier zu navigieren, a sein Undeel zu hunn und den erlesene Frichten, vom Paradies vu senger göttlicher Enzegkeet. Il n'y a pas de paradis plus merveilleux pour une âme que d'être exposée à la manifestation de Dieu en son jour, d'entendre ses versets et de croire en eux, d'atteindre sa présence, qui n'est rien d'autre que la présence de Dieu, de naviguer sur la mer du royaume céleste, de son bon plaisir, et d'avoir sa part des fruits et de choix, du paradis de sa divine unicité. Ein anderen Zitat hei, wo drum geht, Gott zu vertrauen. Beischrifte soen, Verlos dich ob Gott, vertrau him, gif him Luf an denk ständig un hirn. A Wirklichkeit mischt hirn aus Schwierigkeiten Lichtigkeit, aus Sorgen Trost, an aus mei vollkommene Frieden. Hirn hüt wirklich Herrschaft iwat all Sachen. Fie toi adieu, Aie confiance en lui, prononce sa louange et appelle-le continuellement en ton esprit. En vérité, il transforme la difficulté en aisance, le chagrin en consolation et le labeur en paix absolue. En vérité, il exerce son empire sur toutes choses. An aufschließend das Zitat aus der Beischriften Wem mal lewe sollen. Beischrifte soen Lost all moie besser sinn wie den Nowen firrunn. An all neien Dach méireich wie de Virgen. De Wert vum Mënsch leit am Dingcht an an der Durend, nett am Prunk vum gute Liwen an am Reichtum. Que chaque matin soit meilleur qu'à la veille, et que chaque lendemain plus riche que le jour précédent. Le mérite de l'homme repose sur le service et la vertu, et non sur le déploiement des biens et des richesses. Rubrik Jean-Marie.